بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Acaso no has reparado en lo que Allah hizo con la gente del elefante? الم يجعل كيدهم في تضليل ¿Acaso no desbarató sus planes وارسل عليهم طيرا ابابيل envió sobre ellos numerosas bandadas de pájaros ترميهم بحجاره من que les arrojaban piedras de barro cocido y quedaron destruidos como si fueran forraje del que se alimentan los animales y luego pisotean